katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi hadithi ya Anas bin Malik ya Bi Hamzata radhiyallahu ta'ala anhu anasema Anas bin Malik ala uhaddithukum bi hadithin la yuhaddithukum ahadun ghairi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل hadithi ni ndefu lakini mimi nimeishia sehemu hii katika hadithi istishhadan lima uridu an aqula lakum ni katika sehemu ya kutolea ushahidi katika kile ambacho ninakusudia kutakisema kwenye nyinyi Anas bin Malik anatuhadithia kwamba na kabla hajatuhadithia anasema katika sehemu ya kutuuliza na istifhamu hii litashwiq ni kwa lengo la kumfahamu yule msikilizaji apate hamu ya kusikiliza akaanza maneno yake akasema je mnaonaje nyinyi nikuelezeeni juu ya habari ambayo hamtoweza kuelezewa habari hii na mtu mwingine yoyote asiyekuwa mimi anasi mnaonaje kisha kwa kuwa istifhamu litashwiq kuuliza ni kwa lengo la kumfahamu yule mwenye kusikiliza Anas bin Malik ya kutaka kusikiliza jibu kwa wale aliowauliza akafunguka na kile anachotaka kukisema akasema samitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna min ashirati saa atika katika miongoni mwa alama za kiyama an yurfa alilm ni kunyanyuliwa elimu kuondolewa kwa elimu wa yakthura aljahl na kuzidi kwa ujinga sasa vipi elimu itaondoka na ujinga ukazidi katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ambayo ameitokea Imam Muslim katika sahihi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وفي رواية من صدور العلماء كما الله تبارك وتعالى حتو يفور علم وكوين يفور كتك بفوة بوانا أو كتك بفوة بواجواك الله حتو يفور علم وترتبه كما إكاوة مفكية ومتن مصومي ألف غفلة وميامك ومتن yale maalumati yake yote aliyokuwa nayo yamepotea elimu Allah hatoiondoa kwa utaratibu huo walakin yakbidhu alilma biqabdhi alulama lakini Allah tabaraka taala ataiondoa elimu kwa kuwafisha wanawachuoni hata idha lam yabqi min alnas alima mpaka itakapofikia katika jamii ya watu hapatikani msomi ittakhadhu an-nasu ru'usahum juhala hapo ndipo watu watakapowafanya wajinga kuwa viongozi wao fasuilu au wajinga wataulizwa maswali wa aftau bighairi ilmi na watakuwa wanatoa fatwa bila elimu fadhallu wa adhallu watapotea wao na watapoteza wenzao kwa hadithi hii ni sehemu ya ufafanuzi wa hadithi ya bihamzata Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu kwamba alama za kiyama ni kuondoka kwa ilmu katika njia ya Allah kuiondoa ilmu ni kuwafisha wanawachuoni nafikiri ni siku chache mno zimepita kama ni mwezi au mwezi kasoro kidogo sijadhibiti katika hili alifariki mmoja katika wanaochuoni wakubwa wa ahlus sunna wal jamaa al-allama al-muhaddith Rabi' ibn Hadi al-Madkhal rahimahullahu ta'ala lakini baada ya muda mfupi tuna Allah anatupa mtihani tena wa kuondokewa na mwanachuoni mwingine mkubwa maana yake kwamba jamii inapungukiwa na wasomi ilmu inaondoka sasa kwa jambo hili haitakiwi watu wapige kelele kinachotakiwa kupitia misiba hii watu wafanye hirsi sasa wajitoe kwa ajili ya kusoma hili ndio jambo la msingi kupitia misiba hii iwe ni katika sehemu ya mafunzo sisi waislamu kiujumla na ahlu sunna wal jamaa hasa katika suala la kulazimiana na ilmu sisi wenyewe lakini pia kuwekeza ilmu kwa watoto wetu lakini kwa masikitiko makubwa kwamba pamoja na misiba hii inatokea lakini watu suala la ilmu watu wako mbali nalo ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alayhi wasallama ameimiza mno suala la kusoma mpaka akatumia lugha ambayo kwa zama zetu tuliokuwa tunazo hizi ndiyo lugha ambayo inaeleweka ukimwambia mtu hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik ambayo amepokea al-Imamu Ibn Majah na akaisaisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala anasema mtume sallallahu alaihi wasallam talabu alilmi faridhatun ala kulli muslimin kutafuta elimu ni lazima kwa kila muislamu ni faradhi kwa kila muislamu ingawa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ametumia neno faradhi na ukirejea katika istilahiyatul fiqhiyya zile ile matamko ya kifidhi wao watu wa fiqhi wa neno faradhi wanalijawa katika mafungu mawili kuna faradhi ambayo yanaita fardhul ainiyun na kuna fardhu inaitwa fardhul kifaiyun yani kuna faradhi ile ambayo inaenea kwa waislamu wote na kuna ile faradhi ambayo wakilifanya jambo hilo unaondoka ulazima kwa waislamu wengine wamezijawa hivyo kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama wakati anatoa maelekezo ya ulazima wa kusoma ilmu akatumia neno faradhi hii kuonyesha katika ilmu kuna zile ambazo ni fardhul kifaiyu na kuna ilmu ambazo ni fardhul ainiyun hili jambo liko hivyo na katika elimu ambazo ni fardhul aini ni faradhi kwa dhati yake mtu beba kaida hii كل ما يجب فعله وعمله واجب taallumhu kila lile jambo ambalo imekuwa kwako ni lazima kulifanya basi pia ni lazima jambo hilo kulijua beba kanuni hii kwa hiyo sina haja sasa kuanza kukuchambulia elimu za fardhu aini ni zipi wabeba kanuni hii tu ukiona kuna jambo ambalo wewe sheria imekulazimisha ulifanye maana yake pia ni wajibu jambo hilo kulijua kulifanya kielimu mfano katika kusaidiana muislamu anatakiwa swali swala tano basi maana yake kila muislamu ni lazima kwake kuijua swala na asipoijua swala akawa na swali kiujinga atapata dhambi na ibada hiyo inaweza isikubalike mbele ya Allah hivyo hivyo wewe ni mfanya biashara unawajibika ujue riba ni zipi isije ukawa unafanya biashara kumbe umeingia katika babun min abyabi ribawi mlango katika miongoni mwa milango ya riba alafu ujui kwa sababu ya ujinga wako kwa hiyo hii ndiyo kanuni ya kuibeba ni katika kanuni ya msingi lakini kwa masikitiko makubwa kabisa juzi nimemsikia bwana mmoja anasema maneno haya anasema umma huu umepoteza mwelekeo baada ya kuacha kazi ya dawa kiasi ambacho imefikia hatua sasa hivi hajulikani alim wala jahil maneno ya uongo kabisa eti tu kwa sababu watu hawatoki siku tatu hawatoki miezi minne au siku 40 basi jambo hili limefikia hatua halina uwezo wa kutofautisha kati ya jahil na alim inawezekana wewe kwa sababu ya ujinga wako uwajui wanawachuoni ndio hilo tu kam min ajaibin qawlan sahiha wa afatuhu min fiqhi saqim mara ngapi bwana watu wanaweza wakawa wamekataa maneno ya sawasawa lakini majanga haya na matatizo haya yamesababishwa na ufahamu mbovu lianna man jahila shay'an aadahu wa aada ahlahu kwa sababu mtu yoyote mwenye kuwa na ujinga na kitu fulani basi ukifanyia uadui kitu kile na uwafanyia uadui watu wenye jambo lile wewe uijui ilmu lazima utakuwa mjinga katika ilmu na utakuwa una uadui na ilmu na pia utakuwa na adu, na uadui na watu wenye ilmu hivi uchukulie tu katika zama zetu za leo kabisa mtu mjinga ambaye unamjua wewe utamfananisha na Sheikh na Abdul Aziz ibn Abdullah Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala utamfananisha na Sheikh Fauzani hafidhahu Allah Ta'ala na wengineo katika maulama ahlusunna aljamaa utawafananisha hivyo labda wale watu ambao wenye kuonekana kama ni wanawachuoni alafu wakaonekana wameomba dua alafu watu wanasema hii dua kumbe wamemloga mtu kwa sura kama hiyo kweli jahili na mjinga wajulikani ikiwa sura kama hiyo lakini kwa kazi ambazo wanazozifanya maulamaa wa ahlusunna aljamaa huwezi kufananisha ukasema eti hakuna tofauti kati ya mjinga na alim ujinga huu umesababishwa kwako wewe kwa kutokujua mjinga ni nani na msomi ni nani kwa sababu wewe mwenyewe umekosa ilmu umekosa ilmu kwa ndugu zangu katika imani mimi ninawahimiza na kuwasisitiza juu ya suala la watu kujitoa katika ilmu tujitahidi kusoma na kauli hii ya kuambia watu tujitahidi kusoma ndugu zangu isije ikaeleweka vibaya kwa sababu watu wengi wanafikiria ukimwambia mtu soma basi maana yake wanamwambia jitahidi na wewe kama Imam Ahmad bin Hanbal jitahidi na wewe imam kama Imam Shafi au Imam Malik aa kwa maelezo yale yale tuliyoeleza yale mambo ambayo wewe ni wajibu kwako unayajua kuyafanya kiilmu au unayafanya kimazoea angalia huyu bwana katika jumla mazungumzo yake akasema maneno akasema hivi kutokana na umuhimu wa kazi ya dawa yana nakusudia tablighi hotuba yangu sio kuradi tablighi sio hotuba yangu hii kutokana na umuhimu wa kazi ya dawa ndiyo maana Allah tabaraka taala mtume wa mwanzo kumleta katika kulingania dawa ni nabiullahi nuhu alayhi salam na Allah tabaraka taala akachusha sura nzima inaitwa surati nuhu sura hii ndio sura pekee ndani ya Qur'ani imetaja habari za nabiullahi nuhu peke yake sasa kwa ujinga wa elimu yake akasema hivi hebu angalia katika surati nuhu kuna maneno ya Allah pale pale si maneno ya nuhu peke yake yani kwani surati nuhu sio Qur'ani na itikadi ya Kiislamu ikoje Qur'ani sisi tunaamini nini Al-Qur'anu kalamullah Qur'ani ni maneno ya Allah lakini kwa sababu ya ujinga wake yeye anaichukulia surati Nuhu yale ni maneno ya Nabii Nuhu tu na wala sio maneno ya Allah tabaraka taala kwa sababu ya ujinga jambo ambalo baadhi ya wanawachuoni wana maneno makali bali katika aqida ya Ahlusunna Aljamaa ambaye aitakidi Qur'ani si maneno ya Allah amekufuru labda we mjinga kwa hiyo ndugu zangu mimi ninawahimiza kusoma kwa maana ya kujua yale tunayotakiwa kuyafanya wewe si umeamua kuwa wewe dai mlinganiaji wa dini ya Kiislamu soma hatujakwambia usiende kuwalingania wasoswali mtaani kwa sababu hizi ni shughuli ambazo zinazokuja nazo ah, sasa itakuwaje watu wasoswali watakujaje msikitini si hatujakwambia kwenda kumwambia mtu ndugu yangu bwana wewe swali lakini mbona halifanyiki hilo tunaona watu wanasimama misikitini wanalingania wanalingania dini wanachokizungumza mfano wake ndio mambo ya hatari kama haya niliyoyanukuu haya ni mambo ya hatari kusema kwamba sasa imefikia hatua kwa sababu watu wameacha dawa imefikia hatua hakuna tofauti ya jahili na alim haya ni mambo ya hatari ifikia hatua mtu aseme imeshushwa sura nzima ya maneno ya Nabii Nuhu pale hakuna hata neno moja la Allah tabaraka taala hii ni hatari kwa sababu ndani yake kuna kupinga kwamba sehemu ndani ya Qur'ani si maneno ya Allah jambo ambalo si kweli lakini pia ndugu zangu leo kwa mujibu wa tafiti ambazo tunazozifanya sasa hivi imefikia hatua mbaya inaonekana suala la kusoma dini ni la wakina mama na la watoto wadogo ambao hawajaenda form 1 yani yaani hao watoto watasoma dini wakishafika form 1 wao tena na kusoma dini bye bye sasa hii nayo ni hatari nyingine ambayo imu ndani ya kizazi cha Kiislamu yani suala la kusoma dini linawahusu wakina mama na watoto tu na ndiyo maana leo hii hata sisi tuzifanya ziara za dawa katika katika nje ya mji wa Dar es Salaam basi mwitikio mkubwa unakuwa ni mwitikio wa kina mama kuliko akina baba sasa wewe baba ambaye usomi utaisimamia vipi familia yako utawasimamia vipi watoto wako kwa sababu asili ilivyo kwamba baba yeye ndo amfundishe mkewe baba yeye ndo amfundishe mwanaye lakini ikishindikana hilo ndio watu zinazunguka sura hizi ambazo tunazozitumia min babi taawuni katika ule mlango wa kusaidizana sasa wanaume wengi sasa hivi wameshughulika na kutafuta maisha muda wa kusoma dini yao hawana na hicho pia wanachokitafuta huko hawana misingi ya dini katika kuwaelekeza watu wanauza wananunua lakini utaratibu wa kisheria katika kuuza na kununua watu hawaujui kwa ndugu zangu Waislamu, kupitia msiba huu wa mwanawachuoni huyu mkubwa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, iwe ni sehemu ya sisi kupata darasa la kuzinduka la, kuin, la, la kuinua juu jitihada zetu katika suala la kusoma dini. Ndugu zangu katika imani, aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ndugu zangu katika imani suala la kusoma dini ni jambo ambalo ilifikia hatua hata manabii kutokana na umuhimu wa kusoma basi waliweza kufunga safari za kwenda kusoma Tatizo lilokuwepo kwa sababu hatujishughulishi na kusoma, lakini pia hatuna uzingatiaji katika Qur'ani. Tunawezekana tukawa tunayasoma maneno yake Allah tabaraka taala, lakini tunayaacha kama yalivyo tu. Afala yatadabbaruna alquran. Allah anauliza hivi, kwa nini watu hawaizingatii Qur'ani? Am ala qulubin akfalwa, au katika nyoyo zao kuna, kuna, kuna, kuna makufuri ambayo ya kuwazuia wao wasiweze kuifahamu ya haki Nabiullahi Musa alifunga safari baada ya maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka taala juu ya kwenda kusoma katika safari maalum inayojikana safari ya Nabiullahi Musa pamoja na Hadhr angalia Nabiullahi Musa ni nabii na Hadhr si nabii bali katika afdalia nabiullahi Musa ni mbora kuliko udhur lakini nabiullahi Musa alikubali kumfata udhuri kwa ajili ya kusoma tena akaonyesha tawadhu ya hali ya juu pamoja na kwamba yeye manzila yake ni kubwa mbele ya Allah kuliko udhur lakini kwa sababu anataka kusoma akaonyesha unyenyekevu wa juu kwa mwalimu wake hal attabi'uka ala ala an tu'allimani mima ulimta rushda je naruhusiwa mimi kukufuata wewe kwa ajili ya kujifundisha na kuchukua kwako mwongozo mwongozo Nabiullahi Musa akaenda kwa safari hii tena safari yenyewe ilikuwa ni nzito mpaka mwenyewe akasema laqad laqina fi safarina hadha nasab kwa hakika tumekutana na safari hii na ugumu na uzito na hiyo ndio sunna ya Allah katika ilmu Sio leo hii kwamba mtu akafikiria eti kwa sababu dunia imefunguka basi mimi nitakuwa na simu yangu, nitakwenda katika Google nitatafuta masala haya na haya. Ah, ni katika sehemu tu ya msaada na taufiki yake Allah tabaraka taala, katika wepesi, lakini bado hujaingia katika ile misingi yenyewe kutafuta ilmu. Asili ilivyo katika ilmu, watu wa wanagura, watu wanahama kutoka katika miji yao kuelekea katika miji mingine. Ndivyo aya ndani ya Qur'ani Allah alivyoashiria hivyo. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ambayo aya imetanguliwa makana almu'minuna liyanfiru kaffa haitakikani kwa waumini kutoka wote na lau kama kitapatikana kikundi kidogo katika sehemu ya kundi la waumini na watu wa lugha wanasema nafaru ni kundi kuanzia mtu mmoja mpaka kuzidi huko juu kwa hivyo ndivyo inavyokuwa kwa hiyo na sisi hivyo hivyo kama ikiwa kuna ulazima watu wanatakiwa wahame kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu tena angalia katika faida wanazitaja wanachuoni Nabiullahi Musa kwa sababu kipindi kile kashapewa utume na ana majukumu ya kuwafundisha na kuwaelekeza bani Israeli lakini kwa sababu limekuja jambo la ilmu anasimamisha masala ya dawa kwa muda anaenda kusoma pamoja na kwamba wanasema maulama kuyakusanya haya mawili kwa pamoja ndio jambo bora kwamba unasoma lakini wakati huo pia unafanya dawa ikiwa yamefikia imefikia nafasi kwamba umeshataalamika kiasi ambacho pia wewe una uwezo wa kuwafundisha ndugu zako na wala sio maana yake mtu asome kwa sababu safari ya kusoma kama wanavyosema wanawachuoni min almahadi ila lahadi tangu mtu pale anapozaliwa mpaka anapofariki ndio mwisho wa kusoma kwake na ndio maana ukitembelea miji ya Kiislamu kama Madinatun Nabawi sallallahu alaihi wasallam au Maka na maeneo mengineyo, utakuta maulamaa wakubwa wamekaa chini na maulamaa wengine na wao wanasoma, kiasi ambacho lao wale wanaosoma kule wakiletwa katika miji yetu, basi hawa mashekhe na ambao tunakuwa tunao sisi katika miji, italazimika wao ndio wabebe viatu wale mashekhe, wao mashekhe walikuwa kule lakini kwa fadhila zake Allah tabaraka taala sisi tunastafidi na mashaka zetu tulikuwa nao katika miji yetu eh, kulingana na mazingira na hali ambazo zilikuwepo na fadhila zake Allah tabaraka taala lakini wenzetu kuwa na maulamaa wakubwa hawana hata nafasi ya kufundisha na wao bado wanasoma kwa hiyo almuhimu ndugu zangu nisisitize na kusema tena kwamba Allah Allah kuhusiana na suala la kusoma suala la kusoma hili ni jambo muhimu sana suala la kusoma tusiwe ni waislamu ambao kwamba sisi tunajiita labda watu wa sunna alafu zia tushughulike na kusoma wa min alamati ahli albid'i az 'ani al katika miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni watu kujiweka mbali na ilmu sasa vipi mfano unajiita mtu wa sunna lakini ushughulike na kusoma vipi sunna yako ya kiushabiki matokeo yake unaharibu badala ya kutengeneza kwa sababu kuna sehemu zingine kwa sababu ya ilmu unatakiwa ufanye hili ufanye hili tukaddamu alahamu ala almuhimma utangulizwa jambo muhimu zaidi juu ya jambo muhimu wewe kwa sababu umekosa misingi ya ilmu unaharibu kwa hili jambo ndugu zangu la ilmu tuliangalie tena katika mtazamo mpya lakini mfumo na hali tulizokuwa tunazo zinakanusha hivyo lakini waislamu tangu zamani wao kitu ambacho kilikuwa kipaumbele kwa wao ni ilmu ni kusoma nazo zimekuja fadhila nyingi zinazopatikana kwa watu kusoma kwani wewe mpaka mwanadamu umepata sharafu mbele ya malaika si kwa sababu ya kusudia ilmu kilichopelekea mwanadamu akawa ni mbora mbele ya malaika na wengineo kwa sababu ya ilmu qala ya adamu ambihum Allah anawaambia anamwambia Adam waeleze wa malaika baada ya malaika kukuwa mtihani ambiuni biasmaihim hebu nielezeni majina hivi vitu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana malaika wanasema ai Allah kutakasika ni kwako hatuna sisi ilmu ila kila ulichotufundisha kisha anaambiwa nabii Adam waeleze majina hivi vitu nabiullahi adam akapata sharafu katika hilo lakini mwisho ni ihtimishe hotuba hii ndugu zangu katika imani elimu ikikosekana katika jamii na hasa elimu sahihi jambo hili linapelekea matatizo mengi hata ili jambo ambalo ni moja katika kauli mbiu yetu ya Ahlusunnah Waljamaa juu ya kuipiga vita bid'a miongoni mwa sababu zilizowapelekea watu kuingia katika bida ni ukosefu wa ilmu kukosa ilmu na tukisema ilmu tunakusudia elimu iliyokuwa sahihi watu wakakosa misingi ya sawasawa katika dini matokeo yake watu wakaingia katika bid'a ndio unakuta katika miongoni mwa maneno ambayo yanazungumzwa na watu wa bid'a kwamba sisi kinachofahamika kwa mujibu wa maandiko kwamba Allah tabaraka taala ana majina mazuri walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha Allah ni mwenye majina mazuri muombeni Allah kupitia majina hayo na majina yake Allah tabaraka taala ni ni mambo ni majina ni, ni jambo lililosimamishwa hatuwezi kuthibitisha jina hili ni jina la Allah mpaka Allah jithibitishie mwenyewe ndani ya Qur'an au katika hadithi sahihi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hasa katika miongoni mwa majina yake Allah ambayo ni jina kubwa ni Allahu kwa sababu katika majina ambayo Allah upenda yeye aitwe anapenda aitwe Allah au aitwe Ar-Rahman qulidu Allah au idu Ar-Rahman ayyamma tad'uhu falahu al-asma'ul husna sema Muhammad waambie muiteni huyo ni Allah au muiteni ni Ar-Rahman yeye ana majina mazuri mwiteni popote mtakavyomwita katika majina lake yeye ni mwenye majina mazuri wa ibadu arrahmani alladhina yamshuna ala الأرض hauna sehemu nyingine Allah anasema hivi na waja wa arrahmani waja wa Allah wajaalu الملائكة alladhina hum ibadu arrahmani inatha ashahidu khalqahum hata jibril alipokwenda kwa Maryam Allah tabaraka taala anasema fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya tukamtumia Maryam roho wetu mtakatifu akajifananiza na mtu aliyokuwa sawa Maryam baada ya kuona amejiwa na mwanamme akajikinga akasema hivi inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya mimi ninajilinda kwa rahmani na wewe kama kweli wewe ni mcha Mungu usinisogelee kwa hiyo Allah ana majina mazuri Allah Arrahman sasa vipi itokee itokee watu waone kusema huu pia ndio Allah eti huu nayo ni Allah alafu atoke mtu mwingine mwenye nembo ya sunna aonyeshe kusema kuambia watu ah, au wameona shida baada ya kusema la ilaha illa Allah wakakatisha huu huu kwamba eti naye ndo anataja Allah sasa itakuwa kuna rabu kuna taukifia katika asma ilahi kwa mawabiti za kiilmu haiwezekani ikawa huu ni Allah haiwezekani kwa hiyo tunaposisitiza jambo la ilmu la kusoma elimu ndio kizuizi cha kumuingiza mtu katika balal ndio kizuizi cha kumuingiza mtu katika bid'a na katika kila jumla ya makosa lakini kwa kupata elimu iliyokuwa sahihi اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع دعاء رب العالمين